Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Skan raidījums Ielūdz Gregors skola pie mikrofona skolas darbiniece Laura Bula. Šī raidījuma ieraksts tapis 31. maijā, kad Gregors skolā bija īpaša svētku diena, 13. mācību gada izlaidums dzirdēsiet intervijas ar Latvijas evaņģēliskās Lutheriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu, skolas direktoru mācītāju Arti Druvieti, šī mācību gada lektoriem un absolventiem. Pēc izlaiduma svinīgās daļas studenti kopā ar pasniedzējiem un viesiem, kā katru gadu devās procesijā no skolas uz baznīcu. Radījumā būs dzirdami fragmenti no slavēšanas dziesmām, kas skanēja procesijā bet vispirms ieklausieties aktualitātēs. No 16. līdz 20. jūnijam Gregors skolā notiks prezentācijas pasākums Nedēļa Gregors skolā. Ja Dievs tev ir devis misionāru aicinājumu, un tu vēlies iepazīties ar dzīvi Gregors skolā, šī ir iespēja uz nedēļu piedzīvot skolas ikdienu, kāda tā ir mācību laikā. Lai piedalītos, tev jābūt vismaz 18 gadu vecam un noteikti jāpiesakās pa tālruni 6, 3, 8, 2, 2, 4, 0, 3 vai e-pastu skola at gregors.lv. Ja netiec uz visu nedēļu, vari pievienoties jebkurā no dienām. Sīkāk informācija skolas mājaslapā www.gregors.lv. Pirmo es sarunāju aicinu Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolas direktoru mācītāju Arti Drūvieti. Labdien! Labdien! Kopš minētā mācību gada Gregors skola īpaši kopja arī tādu misijas apziņu, vai jūs varat komentēt šo aspektu? Jā, tas jau, nu jau kopš pagājušās vasaras ir šīs skolas redzējums, ka tā ir ne tikai skola, bet misijas centrs, kuras viena daļa ir skola, ir vēl divas citas daļas. Ir misijas ideja sludināšana starp kristiešiem un ir misijas reāla darīšana, jeb lauka darba organizēšana ar absolventiem, kas beiguši skolu. Tā pamata ideja un tā pamata doma ir, jā, ka šai ir jābūt tai vietai, tam punktam mūsu baznīcā, kas ir tāds centrs, no kura ir jāveidojas cilvēkiem, jāsaņem redzējums, ekipējums un jādodas ārā. Lai baznīca būtu ne tikai tā, kas kalpo iekšpusē sev, savām lietām, draudzes lietām, draudzes cilvēkiem, bet lai baznīca ir tā, kas ir gatava iet ārpusē un aizsniegt tos, kas paši to kungu neatradīs, kur ir jāuzrunā, kur jāizsniedz. Vai tas nozīmē to, ka Gregors skola kopīja to apziņu, ka mēs esam misionāri gan savā draudzē, gan savā ģimenē, gan savu tuvinieku lokā, gan beig beigās varbūt pāri okeānam vai aiz valstu robežām? Pilnīgi noteikti. Visas šīs sfēras, ko jūs minējāt, tas ir precīzi tās lietas, kurās mēs esam aicināti būt par zemes sāli, par pasaules gaismu, par pilsētu kalnā. Atšķirības ir tikai aicinājumā kurš ir aicināts kurā vietā, kādā formā, kurā laikā, kādā veidā. Un lielākā daļa, es domāju, tā arī būs savās draudzēs, savu mācītāju vadībā. Viņi darīs kādas lietas, kuras ir mērķi aizsniegt cilvēkus, kas sabiedrībā riņķī ir ārpus baznīcas sienām, ārpus draudzes. Taču pilnīgi noteikti būs cilvēki, un ticībā jau es redzu jau cilvēkus, kas tur būs, tas ir tikai ticu laika jautājums, kas tiešām saņem aicinājumu doties ārā, doties tālāk, doties. Mēs tikko bijām Ugandā janvārī, nākamā janvārī braucam atkal uz Ugandu, un Uganda jau ir tikai viena vietiņa pasaulē, kur ir vajadzīgs Jēzus, kur ir vajadzīga glābšana, kur arī ir cilvēki, kas nezina, ka Kristus pa viņiem ir cietis, miris un augšām cēlies. Cik studentu šogad absolvēja Svētā Gregora skolu, un vai viņiem visiem, jūsuprāt, pirms nākšanas uz skolu bija skaidra savu mērķa un dieva aicinājuma apziņa? Nu, šogad pabeigts 14 studenti. Un nākot uz skolu, es domāju, ka varbūt es kļūdīšos, bet es domāju, ka lielākajai daļai nebija skaidra tā doma, tieši tas mērķis, aicinājums, ko viņi darīs pēc skolas. Es domāju, ka lielākajai daļai tas bija ļoti miglains un liels jautājums. Bet kas bija pozitīvā lieta, bija vēlme mācīties, atvērtība, mainīties, augt un atvērtība klausīties Dieva balsī, Dieva aicinājumā. Ja šīs lietas ir Dievs jau runā, Dievs uzrunā, Dievs aicina, Dievs liek sirdī kādu īpašu kalpošanu, īpašas vietas, un tajā brīdī pamazām izkristalizējās, kas tad ir tas, kas ir mans, kam Dievs man ir paredzējis. Kur Svētā Gregora skolas studenti varēs pielietot savu veikšanas apliecību un ko tālāk darīt? Es domāju, ka Pirmkārt, jau galvenā jēga un galvenais iegūms ir tā apliecība, kas ir ierakstīta sirdī un prātā, kuru nevar izdzēst un nevar pazaudēt, un kuru gluži ātri tie cilvēki, kas tev ir tūmā, viņi pamana un viņi izdara savu vērtējumu par to, cik viņi ir vai nav. Bet tīri pēc beigšanas, ko studenti dara, tas ir patiesībā mums vēl būs viena tikšanās ar cilvēkiem, kuri varētu būt viņu garīgie vadītāji tālāk tiem studentiem, kuri meklē vēl savu vietu. Tā kā tad mēs varēsim redzēt konkrētākas kādas lietas, bet šobrīd jau ir vairāk vairākas lietas jau izkristalizējušās, vairākiem ir skaidrs tapis savā draudzē, kas ir jādara. Vienam studentam ir kaimiņu draudzē, ir skaidrība, kāda kalpošana ir jāsāk, un tas jau ir saskaņots, un, un tās lietas jau tur notiek. Trīs cilvēki apsver iespēju doties uz īriju, palīdzēt Uģim Brūklenim misijā pie latviešiem īrijā. Divi studenti nu jau diezgan droši izskatās, ka viņi kalpos imantas jaunas draudzes veidošanas vietā, plus iespējams arī palīdzēs alfa kursu un tālāk mazo grupu veidošanā šeit uz vietas Saldo Gregoru skolā, kas notiek. Un tad ir vēl daudz lietas, par kurām šobrīd es un iespējams neviens pat vēl nenojaušu, bet kuras Dievs vēl rādīs tālāk. Katrā ziņā tā pamatideja ir tā, ka tā ir laja kalpošana, jeb neordinētā cilvēka kalpošana viena mācītāja vadībā. Tā pretenzija nav izveidot cilvēku, kurš spēj viens pats aiziet visur, izdarīt visu, zināt visu. Tā pretenzija ir sagatavot cilvēku, kas ir gatavs un spējīgs kalpot viena mācītāja vadībā. Ka mācītājs viņu vada, viņam ir garīgā vadība, viņam ir skaidrība, kā lietas darīt, ko darīt ar situācijām, kad ir liels jautājums, ko darīt, kad ir kāds, kas to atbild un kas to vada. Bet, kad cilvēks ir gatavs uz savām kājām stāvēt un ekipēts ar pamatu ekipējumu, lai šo kalpošanu varētu sākt un tajā pieaugt. Un eh, visbeidzot, sakiet arī, vai jau šobrīd, atzīmējot skolas 13. izlaidumu, tiek domāts arī jau par 14. gadu, un jūs esat lūguši Dievu arī par nākamajiem studentiem? Jā, es teiktu, ka tas notiek jau, ja ne no gluži rudeņa, tad ziemas vidus noteikti. Kad daudzas lietas, ko mēs darām, mēs darām, protams, ar mērķi tam, kas ir tagad, un lai saņemtu tie cilvēki, kas ir tagad, bet daudzas lietas ir ar skatu tālāk uz priekšu arī, un daudzas pasākumi ir bijuši, un tie paši radio raidījumi un vēl dažādi tādas lietas, caur kurām cilvēki ir varējuši dzirdēt un zināt par šīm lietām, kas šeit notiek, un izdarīt savas izvēles un savus secinājumus. Tāpat notiek arī izbraukuma uz draugiem, kur mēs braucam uz kādām draudzēm, sludinam par misiju, prezentējam skolas ideju kā vienu no veidiem, kā iesaistīties misijā. Daudz personīgi kontakti un pats galvenais jau tiešām lūkšanas, kad mēs vienkārši lūdzam par to, lai Dievs pats atrod, aicina, uzrunā un sūta cilvēkus, kas viņa prāta, kas Dieva plānā ietilpstot ir domāti, ka viņiem ir jābūt nākamgad šeit. Un tā ticība ir tā, ka tieši viņš, tieši Dievs būs tas, kas lietas saliks pa vietām. Kāds, kas varbūt domā, ka viņam ir jānāk, Dievs varbūt nokārtos to tā, ka viņš nāk pēc gada vai diviem, nevis tūlīt, ja ir vajadzīgs. Kāds, kurš varbūt līdz pēdējiem brīdim nenojautīs, ka arī viņam ir šis aicinājums, Dievs viņu uzrunās un viņš nāks. No mūsu puses tā ir lūkšana, lai Dievs aicina. Mēs cenšamies izmantot visas iespējas, kuras mēs varam, lai šo ideju sludinātu tālāk un lai cilvēkus, kas ir aicināti, runāt, lai viņus iedrošinātu, atbalstītu šajā izvēlē un šajā solī, nākt mācīties un kalpot. Oh, yeah. Sarunai es aicinu Latvijas evaņģēliskās Lutheriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu. Sakiet, ar kādu mērķi pirms 11 gadiem Gregors skola tika dibināta un kāda tā ir 13. mācību gadu noslēdzot? Toreiz draudzē ienāca ļoti daudz jaunu cilvēku. Vispār ne tikai Saldū, bet visā Latvijā. Un Viņi gribēja kaut ko darīt draudzē, un arī mācītāji no padomu laika pieredzes nākuši nevienmēr zināja, kā viņiem palīdzēt un kādus kalpošanas parādīt un kādās ievadīt. Un tad mēs sākām aicināt sevišķi no Norvēģijas, bet arī no citām baznīcām cilvēkus, kas mācīja mūsu Un tas bija tik aizraujoši un tik auglīgi, ja tik labas augļus nesa, ka mēs izdomājam, ka vajadzētu dot tādu pastāvīgu iespēju cilvēkiem mācīties kalpot eh, Dievam draudzē, nevis mācītāju amatā. Bet eh, tā kā katrs draudzes loceklis ir aicināts to darīt. Nu, lūk, un tā tā ir Gregora skola. Kā šo 13 gadu laikā Grigors skola savu profilu varbūt ir mainījusi vai attīstījusi? Sākumā mēs tā bijām iedomājušies, nu, tā kā toreiz arī bija tā vajadzība, ka nu, mācītājs gribēja tādu plašu profilu draugu darbinieku, kas mācītu visu, ko izdarīt. Sākot no, piemēram, no diakonijas darba vai no mm, svētdienas skolas līdz draugu savīzes taisīšanai vai es nezinu vēl kam. Nu, bija jau skaidrs, ka gada laikā, viena mācību gada, tas ir deviņu mēnešu laikā, nav iespējams apgūt tik ļoti plašu kalpošanu. Un otra lieta bija tā, ka cilvēki nenāca uz Gregoru skolu ar tādu motivāciju apmācīties par draugu darbiniekiem. Viņi nāca pirmkārt sakārtot savu iekšējo pasauli, savu iekšējo dzīvi, būt lūkšanās, būt kopā ar Dievu un pēc tam kaut ko mācīties. Un tāpēc tas milzīgi plašais profils izrādījās uh, utopisks, tas nebija iespējams. Un vajadzēja tādu šaurāku kaut kādu specializāciju izvēlēties, un mēs izvēlējāmies tagad misijas darbu, misijas kalpošanu visdažādākajos veidos, bet tie, kas šeit eh, dzīvo, kas šeit mācās, viņi gatavojas kļūst par Kristus lieciniekiem, par eh, labās vēsts nesējiem, apliecinātājiem savā draudzē, vai savā pilsētā, vai ciemā, vai varbūt Āfrikā, kāda ir bijuši no šejienes arī Ugandā sludināt, jau apliecināt Kristu un ar labiem panākumiem, kā es dzirdu. Kādus jūs redzat 13. gada studentus? Ko baznīca no viņiem sagaida? Liels prieks par šo izlaidumu. Pirmkārt, tas, ka studentu skaits ir pieaudzis, un ka viņi arī sirsnīgi, un motivēti un priecīgi, ka ir bijuši šeit un gatavojas uh, arī kaut ko darīt baznīcā un sabiedrībā. Es ceru, ka viņi arī būs laba liecība priekš tiem, kas gribēs nākt un mācīties atkal, jo priekš tam jau šī skola ir veidota, lai cilvēki nāktu un mācītos tajā. Es gribu sveicināt pie mums arī Lutera akadēmijas rektoru un vaicāt, kā viņam goda vārdā. My name is William Weinrich. And I have been the rector now for one and a half years at the Luther Academy. And I come from uh, the United States, where for 35 years I was a professor of theology at a Lutheran seminary in Indiana. Viņa vārds ir Viljams Vainigs, un viņš jau Latvijas Lutera akadēmijā ir jau pusotru gadu. Un pirms tam viņš bija pasniedzējis Fordēnas Konkordijas seminārā Indijānas štatā. Vai arī viņš ir pasniedzis lekcijas Svētā Gregora skolā un kādēļ viņam bija svarīgi šodien būt klāt Svētā Gregora skolas izlaidumā? Yes, this is the first year of their school, and I was asked to teach last semester a summary and survey of dogmatics, the teaching of the Lutheran faith in its various aspects. And uh, so I got to know these students fairly well. And uh, it was just uh, my honor and pleasure to come back here today and wish them well on this happy day for them. Šis ir viņa pirmais gads, ko viņš ir mācījis Gregors skolā. Tur viņš pasniedza kristīgās dogmātikas pamatu, kas ir ļoti svarīgi šiem studentiem. Kāda bija Gregors skolas studenta? Vai viņi bija atvērti un ļoti uzņēma visus jūsu kristīgi piedāvātās lietas? Well, I found the students here to be, first of all, deeply committed to their faith in Christ. and uh, secondly, deeply committed to the church and to serving the people of the church and those that do not yet know Christ as their Savior. So I would say, first of all, a, a very deep commitment of the heart, and then a great desire also to be able to understand their own faith and to articulate it for the benefit of others. Tas, ko viņš pamanīja, tā ir studenta lielā tāda nopietnība un tāda dziļa attieksme par ticību, kristietību un arī tāda dziļa vēlme arī kalpot baznīcai un uh, nesot Kristus vēsti citiem cilvēkiem. Tāda stingra pārliecība un dziļa, dziļa nopietnība. Un visbeidzot, uh, kādu jauku, kristīgi ievirzītu novēlējumu Svētā Gregora skolas absolventiem? Well, in, indeed, they have worked hard to come here. and they wish very much now to have a, a, place to work so they can exercise their, their faith and their knowledge. And it's my great hope that God will provide this through His various congregations because these are very good people. And so I wish them very well. I'm quite sure that the church and her people will benefit from them. And so, again, I'm just extremely happy to be here with them on this day. Ja viņi ir um, ļoti daudz mācījušies un kādreiz smagi strādājuši, lai, lai iegūtu šīs zināšanas, un viņš cer un novēl, ka šīs zināšanas to un visu to, ko viņi ir iegūši, viņi izmantos to baznīcas un sabiedrības un vispār visu, visu labā. Sarunai aicina arī Jānu Bitānu, kurš ir viens no mācību spēkiem Gregoras skolā un vairākus gadus bijis arī Gregoras skolas direktors. Kas bija tas priekšmets, ko jūs pasniedzāt Gregoras skolā? Es lasīju studentiem kristīgo askēzi. Tas tā varbūt ļoti nopietni skan, bet faktiski tās ir tādas garīgās dzīves pamatdisciplīnas, kas jau skar to pašu lūkšanu, gavēni, tikumu izkopšanu, kaislību, uzvarēšanu. Tāds, tāds priekšmets, kas vairāk saistās ar garīgas personas formāciju, veidošanu. Vai būt likumīgam, eh, asketiskam, tas ir tā moderni un mūsdienu sabiedrībā tā skanoši? Es domāju, vārds askeze ir sinonīms vārdam garīga dzīve. Askeze, tas nāk no grieķu vārda skeo, es vingrinu. Apsols Pāvils arī saka, vingrinieties dievbībā. Askeze faktiski eh, ļoti saturiski izsaka to, ka tā ir vingrināšanās dievbībā, ar kuru mēs saprotam kristīgu tikumu izkopšanu. Ja mēs sakām garīgi izaugsmē, garīgi veidošanās, dažkārt tas var runāt par visu kaut ko arī daudz ko citu, kas īstenībā neatiecās uz īstu garīgu izaugsmu. Visbeidzot, sakiet arī savu novēlējumu šiem 13. gada absolventiem un varbūt tiem, kuri saklaus sevi aicinājumu nākt un 14. gadā mācīties šeit. Es domāju, ka tiem, kas jau ir beiguši, visi tie labākie novēlējumi izlaidumā ir noskanējuši. Nu, ir jāvēl, lai cilvēks prātā un sirdī vada dieva gars un visos citos ceļos, visos ceļos, kuros viņi iet, lai vienkārši pavada sargieģelis. Nu, var novēlēt vienkārši būt paklausīgiem tai dieva vadībai. Nu, kāda katram mums, mums dzīvē ir dota. Bet vairāk gribētos ko sacīt tiem eventuāliem, iespējamiem studentiem. Es domāju, ka mēs esam ļoti bieži pieraduši ar kaut ko pamatīgi iepazīties, pirms tam izzondēt un tad izdomāt, mēs tur ejam vai tur neejam. Es domāju, ka Gregors Kola ir viena no tām vietām, par kuru vispilnīgākā informācija pirms tam tomēr nesniegs tā piedzīvojuma atspoguļojumu, ko cilvēks iegūst reāli atrodoties uz vietas. Savā laikā absolventi, kas ir beiguši skolu, ir teikuši, ka viņiem ir vairāk skolu, kristīgu skolu pieredzi. Viņi var salīdzināt, un ka varbūt viena no tām lielajām īpatnībām Gregors skolā ir tāds iekšējs piedzīvojums un iekšēja e, lietu izpratne, kas varbūt kādreiz iet tālāk un vairāk par tādu nu, teorētisku kursu apgūšanu. Un tai nozīmē, es gribu tikai teikt, riskēt nāk mācīties tiem, kuriem vienkārši doma iešausies ir prātā. Tas nav ne ļauns kārdinājums, bet ja viņi ir iešausies, nu, tad e, ne, mats nenokrīt bez dieva ziņas. Es domāju, nu, ja kādam tas ir iešāvies prātā, tad tas ir noteikti dieva ziņa. Vārds arī vienam no mācību spēkiem, viesturam pavasaram. Kādu priekšmetu pasniedzāt Gregors skolas studentiem un ko šī cikla laikā viņi apguva? Es viņiem pasniedzu kursu par draugu un misiju. Kā draudzēji ir jābūt orientētai uz misiju, un ka nevar būt tikai viss tikai kopā, sanāk kopā un paliek kopā un, un neiet uz āru. Jo Kristus veids mūs sūta uz āru, un tad kad iziet uz āru, tad piesaista jaunus draugus locekļus atkal, atkal draudzē. Tā kā nekad neaiziet no draudzes prom, bet uh, eh, piesaisti jaunus draugus locekļus, lai arī viņi iepazītu Kristu. Vai tas nozīmē to, ka visas labās lietas, kuras iemācīja Gregors skola, lūkšana, dažādi kristīgie priekšmeti, ka tās ir lietas, kuras nedrīkst paturēt pie sevis, bet ar šo bagāžu ir jādalās un jāatrod aizvien jauni, aizvien jauni, dievam tīkam ļaudis? Jā, tieši tā, jo e, mācība nav pašmērķis, e, tikai pat, pats sevi garīgi attīstīt, bet lai varētu attīstīties e, visa sabiedrība un ne tikai daži cilvēki. Kādas bija mācību metodas Grigoras skolā? Vai ir tiesa, ka šī skola no citām mācību iestādēm atšķiras ar savu īpašo gaisotni un mācību metodoloģiju? Es domāju, gan, jo e, viss notiek Dieva gara vadībām, lūgšanā, Dieva slavēšanā, Un e, visi pasniedzēji arī ir e, mācītāji vai, vai strādā ar draugzēs un e, mīl savus studentus un vēlās, lai visi būtu pilnīgi vienoti Kristus garā. Kāds jūs redzat viņus šodien, 13. gada izlaidumā? Nu, es viņus redzu ļoti laimīgus, un, un arī tā, tā kā jautājums, nu, tagad, ko, ko tagad mēs darīsim, kāda būs mūsu kalpošana. Un tas ir, tas ir ļoti svarīgi. Tagad jāgaida uz dievu vadību, kurā virzienā viņus, eh, vadi, dievs viņus vadīs un kā baznīca viņus varētu tiešām arī izlietot, lai viņi nedomātu, ka viņi pavelti šeit bijuši, ka baznīca tiešām vēlās jaunus darbiniekus. Kā saka, tās sēklas ir iesētas, tagad jāgaida, ka uzdīksties tādiņu un jāmācās ļauties tikai dievu vadībai, vai tā? Jā, tieši tā. Viņi saņēmuši sēklu, un tagad šai sēklai ir jāaug viņos un arī draudzē, kurā viņi strādās, un arī ies pie jauniem draudzes locekļiem. Kas gan būtu visa šī aprunāšanās, ja mēs neaptaujātu viedokli arī pašiem pasākumu gaviļniekiem, 13. gada Gregoras skolas absolventiem? Kādas ir sajūtas un atziņas stāvot uz Gregoras skolas izlaidums liekšņa? Ļoti, ļoti vērtīgs gads, tāds piepildīts, un mazliet tā kā žēl šķirties, ir tāds sajūta, vispār nezinu, ko darīt tālāk. Bet tāds saka mājas jau tagad. Bija interesanti tas, ka nebija jāraud, bet jāpriecājās izlaidumā. Vai ir arī mazliet skumīgi atstāt skolu? Man kaut kā tāda lietišķa sajūta. Es pat par sevi brīnos, ka man nav ne tādas nostalģijas, ne tāda ļoti liela prieka, bet tāda lietišķa sajūta. Jo tā iekšēji liekas, ka es tagad esmu gatava iet tur, kur Dievs grib, lai es būtu tur, kur Viņš man vedīs. Man līdzīgi tā kā Janitai arī tāda sajūta nav tādas ne īstas, daudz ne skumjas, ne, ne tāds varbūt liels prieks, nu, prieks varbūt vairāk, bet tāda sajūta, kad ir tāds posms noslēdzies un tagad ir nu, vienkārši jāgaida, kur Dievs vedīs tālāk tādu piepildījumu un brīvības sajūtu, kāda interesanta. Šorīt bija tā, ka likās, ka nevarēs parunāt nemaz, ka ir sasars, bet beigās jau viss tā kā izdevās. Par šo gadu es varētu pateikt vienīgi tā, ka man bija pierasts pie šīs skolas un tiešām kā mājas no tālienes, ka varu uz vietas dzīvot kā tiešām mājās un reizē mācīties. Bet šis ir tiešām tas brīdis, kad jāšķirās ir no mīļās skolas un ar tādām skumjām emocijām nedaudz, bet, nu, es domāju, ka pēc pāris gadiem vai kādu brīdi jau var atbraukt ciemos. Kas ir tās konkrētās lietas, ko jūs esat apgūši un iemācījušies, kādu mācību priekšmetu, kādas kalpošanas? Nu, man no nu, tādām nu, praktiskām, es praktiskākā lietas iemācījos ģitāru spēlēt. Vai tā citādi ļoti interesants lekcijas, vairāk gan tādi ievadi, tur dažādās bībeles grāmatās, gan arī tīri tādās teoloģiskās lietās. Un šis otrais pusgads jau vispār bija praktisks. Mums mācīja, piemēram, kā gatavot iesvēts mācību, kas ir cilvēku galvās, visādas teoloģiskās idejas, no kurienes nāk un rodās tādas lietas arī e, par lūgšanām, kā lūgt, un par trīsvienību, un par baznīcas vēsturi. Tā bija tāda vērtīga par domāšanu veidiem. Tā. Noteikti bija tas, kad e, pasniedzēji man šeit brauc no visdažādākajām pasaules malām, un daudz bija tiešām ievērojami citu skolu pasniedzēji. Es pats brīnījos, kāpēc viņi ir izvēlējušies Latviju, braukt šeit uz Latviju. Daudz kas no viņiem, no citām kultūrām, un tas, īsmā, jā, Tas ir kaut kas tāds, ko Latvijā nevar saņemt, un it kā tu būtu mācījies tur ārzemēs. Tas ir ļoti vērtīgs. Jo pārējo jau tu varētu apgūt citur Latvijā no tiem citiem pasniedzējiem. Kādā veidā jūs no mācību priekšmetiem izjutāt to, ka jūs gatavojat īpaši tā kā misijai un par kādu veidu misiju varbūt, varbūt runas? Bija dažādi mācību priekšmeti tieši par misiju, un vispār visa, būtībā visa programma bija vērsta uz misiju, un par to arī tik visvairāk runāts. Lūksim Dievu! Vispēcīgais Dievs, mīļais debesu Tēvs! Paldies par uzklausītajām lūgšanām, saulaino dienu un citām svētībām, ko varējām no tevis saņemt skolas izlaiduma dienā. Paldies par katru, kas varēja būt klāt šajos svētkos, un paldies par katru radio klausītāju, kurš turpina ar lūgšanām atbalstīt skolas darbu. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.